Сега ќе преминеме на темата, кој што пак ќе кажам на некој начин, значи оваа тема има поврзано со минатата и со предходните. Сега, овде имам нешто што нема да биде тешко да погодите што е. Че значи, не е компир, камен. Не може да личи малко на, <laughs> на компир. А, и Знаете, краменот како предмет може да послужи за, за многу нешта. За корисни нешта, трече може да каже повеќе, во, во градежништво се користи камен. Чие се става во темели, во... може би не вакви ситни камења, меѓутоа со вакви ситни може би да ќе направите некој мајстор да направи една фина ограда може да направи. Меѓутоа, каменот често пати се користи за Правење бели. <laughs> Многу почесто. <laughs> А се секјавате да ке ве подсетам на минатиот пат ви кажував искуство со фудбалскиот во Овче поле Куманово, па се кејавате дека кога почнаа да скандираат кумановци ово е Јужна Србија, и едноставно се зададоа камења од сите страни кон нив и не знам, ама веројатно некој си го доби по глава или по не знам што. И заборавив да ви кажам и натиот пат дека кога тие се дадоа во бегство, а нормално позади нив сите ние, да не кажам, цела трибина што беа сите Николчани, они направија баги беља низ град, значи испокршија неколку а, излози од продавници. Значи, веројатно во гнев, за да ни вратат на некој начин, било што. И кој знае како, ама веројатно пак користиле вакво нешто. Значи, многу бели може да се направат со камен. Ке ви кажам едно друго искуство, детиште бев, кој знае, четврто, пето, шесто деление. Знаете дека тогаш не, не размислувате многу што правите. А, и во Свети Николе, а, ние бевме друштво, кој што живеевме по куки. Таму има две згради, ден денеска, значи, постојат тие стамбени згради, кај што имаше друго едно друштво, на исто течишта, кои што пак ние ги нарекувавме стамбенари, од стамбените таму, стамбените згради. И а, не знаете, никој, никој од вас не бил баш во моето мало кај што сум израснал, значи тоа е а, се вика, тој дел е дел од, од Св. Николе кога излегувате према Куманова, затоа се вика и Кумановски пат. Баш буквално улицата на која што е нашата куќа таму е Кумановска улица. И тоа е во, не, во непосредна близина се наоѓа реката Мавровица. Че има една така помала река, Мавровица, кај што ние како си, значи, деца уживавме едноставно да одиме и да често пати немаше да се кажеме дома. Че отидевме и знаете што правевме, беше <laughs> интересно се замислувавме тоа Тарзан го даваа по телевизија, па не знам, тие такви некои филмови, и сега знаете како делува телевизијата, поготово врз мали деца. И имаше од оние лијани, оние шо растат, па изигрававме Тарзан. Но како банда, така се рачунавме, значи, друштвото наше, знаевме да направиме некоја колиба тамо, близу реката, некои грмошки ќе, ќе земевме, па трски ќе сечешме од реката, некои врби, не знам што ќе правиме, ќе направивме колеба. И сега овие нашите противници од стамбените згради знаеа да ни ја срушат колебата. И сега ние кроиме план како да им вратиме. И често пати се случуваше да буквално летаа камења, ќе се сретневме на некој на некој <laughs> на некој бојно поле, а го ги начекавме така да прават беле или не рушат голеби и летаа камења, буквално летаа камења. Не се секјам да ете се случило некој поголема беле, значи да некој настрадал во тоа. Само се секјам на еден момент кога тие беа долу во реката, а ние малку погоре како на брегот и сега тука имаше паркинг плац и стоеше едно комбе. Ја точно знаев чиво е комбето, тоа е мало-мало некој знае колку. И он има вајќе од оздола и оскршија <laughs> задното значи стакло од комбето и потоа нормално ние ги истужикавме за да си го добиат своето. Значи, поентата ми е дека многу бели може да се направат со камен. <coughs> да. Камено ова. А, знаете дека сестра, сестра Елена Вајт настрадала токму од камен, кога во училишниот двор било погодено од една, веројатно од завист или како беше, љубомора од една своја сокласничка, мавајки ја со камен ја удира, значи, по нос или тука, тој дел од лицето, и таа добила значи, значителни компликации после тоа. Дори била во една состојба кога не и предвидувале многу а, време од живот, но ете, Бог едно такво славо существо со кревко здравие после тоа ќе го искористи, значи, за своја слава, да. Која сме кај камењата, во библиско време каменот исто така се користил за градба, за... Меѓутоа, и зашто друго се користил? За извршување на казна за некои одредени гревови, значи за каменување, како што кажавте. Меѓу тие било и Гревот на прелюба, кој што денеска не е воопшто сватен така како што тогаш бил сватен. Воопшто не го рачунаат за грев, да, дури го рачунаат за... Да. <laughs> И кога денеска било како што било тогаш, ќе снема камења буквално, да кажам. <laughs> Исто така ми да. Ке се подсетиме на многу добро познат настан, од кој што ќе извлечеме многу полуги Јован 8 глава. Зашто станува збор во Јован 8 глава? За жената фатена во прелюва. За... Е така, баш, да, тоа ќе биде дел од оно што ќе кажеме. Како сакале, значи, да го фатат во стапица Исус. Тоа била главната цел, всушност, на овие луѓе, на евреите. Да спомнеме само предходно дека Исус бил многу активен во проповедање на Евангелието, на празникот Сеници, ке им зборува во храмот. И знаете, често пати евреите недоволно уки и недочитани Често пати гледале дека Исус на некој начин како да се коси со Мојсеја, со неговото учење или законите што Мојсеј ги дал. И исто и во оваа ситуација ќе сакаат токму на таа поента да го фатат во замка, за да криво го представат пред луѓето и за да добијат поени на своја страна, односно веќе биле одлучни да да го ликвидираат. И еве што се случува. Исус, неуморен, отишол најнапред во Маслинската гора. Маслиновата гора, каде што, значи, тој е првиот стиг од 8 глава Јован, каде што нормално често пати си ги полнил батериите, односно се одмарал, се подготвувал за следниот ден, често пати знаел цели ноки да помине во молитва, че значи, подготовка за да го ја твори Божјата волја и да го заврши делото и мисијата за која што бил пратен. вториот стих вели рано наутро, значи рано наутро, не губил време воопшто, да дојде во храмот, што би било еднакво на денеска на црквата, и сиот народ дагеше при него, тој седна и ги поучуваше. Што мислиш што ги поучуваше Исус? Сеќавате минатиот пат зборувавме за Павле, за Варнава, Вар, Варнава, да, за Сила, кој што оделе по малоазискиот континент, во Македонија и проповедал Евангелие. Тоа го правил Исус, ги поучуваш. Тогаш книжниците и фарисеите, значи еве ги трујачите, доаѓаат тројачите, оние кои што сака да ги затрујат умовите на луѓето, на оние слушатели кои што слушале Исуса предходно, и доведува една жена, ја домкнаа буквално, фатена во прелюба, откако ја поставија на средина. На средина, пред сите нив изложена на презир пред сите. И му рекоа, учителе, женова е фатена во самото дело на прелюб. Значи, буквално ја фатиле во кревет, така да кажа. Во самото дело. Значи, сам, не, нема, нема потребот појак доказ. Фатена е на дело. Ја изнесуваат пред Исуса, меѓутоа, не име воопшто нити до жената, нити пак име воопшто до Мојсиевиот закон, затоа што тие веќе го прекршиле Мојсиевиот закон во самото ова дел. Тоа што, знаете, според Мојсиевиот закон треба за танго двајца се потреба. Значи, требало и мажот да биде донесен. Кој што не е ни чудо да било еден меѓу овие, еден од нив. Која е главната цел? Главната цел и мотивацијата им била, знаете, им скиснал веќе Исус. Често пати ги изобличувал пред народот, когато фарисеите. Да не се навраќаме сега на многу моменти. Што се зборувало за фарисеите, што се кажувало за фарисеите. Едноставно почнала да, да го влече народот по себе. Нивните позиции биле загрозени. Значи завист, любомора и сакаат да го фатат во стапица ја користат буквално жената како пијун. Буквално како пијун. И велат, а Мојсе ни нареди во законот да ги убиваме со камења таквите, а ти што велиш? И сега нормално си викаат, ако рече, ако ја пушти, ако ја ослободи, ако значи, не, не рече дека треба да се каменува, е, тогаш го фати. Еве, потврда дека е против Мојсија спротивен на Мојсеот учење. Ако пак превземе одговорност, односно да, да рече дека треба да каменуваат, е тогаш ќе си има работа со римските власти. Дури не само тоа, туку ќе биде тоа, таа негова, таква негова одлука ќе биде спротивна на неговото учење, на Евангелието. Тоа го рекла, еве нивната мотивација, за да го искушаат, за да имаат зашто да го обвинат. Замислете си ги значи, да цела толпа и сите се со камења во рата. Сеја чекаат од Исуса што тој ќе каже. <clears throat> и нема ништо погрешно во тоа да го наречете гревот со неговото вистинско име. Што во случајов е многу јасна ситуација ја фатиле на дело. Нема ништо погрешно во тоа. Меѓутоа, и нормално се слагаат во тој дел дека Бог го мрази гревот, ама има еден друг многу битен дел. Бог го мрази гревот, ама го сака грешникот. А доека тие полни со завист, со гнев, ја носат, ја влечкаат жената, не им е гале воопшто за тоа како таа ќе помине, знаат дека ќе ќе биде каменувана, готова. Значи ќе биде ќе падне како жртва, но на, ја користат неа за да дојдат до главната фигура во случајот, до Исуса. И сега ќе речеме, што ме може да прв пат во оваа црква е внесен камен, ама често пати знаат да фрчат камења во црквата. Кој што е во храмот тоа се случува. имено, дали се случува често пати ние да фрламе камења? И кои се мотивациите обично? <coughs> Зошто фрламе камења? <coughs> дали може од завист, од омрза, лутина, гнев, освета, ми кажале нешто ме навредиле, е сега јасно. Значи, и тоа како ги фрламе тие камења, значи со оговарање, со префрлање, со навредување, со осудување и многу, многу, многу икс начин има како да фрлате камења. Тоа по своите браќа, значи во црквата. Ова е точна паралела на ситуацијата со жената фатена во прелива. Значи во храмот се случува овде, ова. Значи буквално во црквата. <clears throat> Значи, не буквално не летаат вакви камења, оти ако почневме со вакви камења, <laughs> ќе излезеа многу крвави, но може би не крвави носеви глави, ама ни крвават срцата често пати, затоа што дозволуваме да буквално се маваме со камења. Ке видиме подосна кој е тој кој што може да мава и да каменува. Е сега околу ова наместена ситуација. Значи, главната цел на фарисеите им била да го средат Исуса. <clears throat> Не знам дали сите сте имали прилика да заиграте шах некојаш во животот. За ја не знам веќе. <laughs> Но еве, да се послужаме малку со шахот во случајов. Знаете кои се пиуните? ги има 8 на број и тоа се најбезначајните фигури, кои што многу лесно еден шахист ги жртвува. И тоа се оние кои што, знаете, само по едно поле може да ги мрднете, само на почетокот од играта може и по две, да идат, ама напред, право идат. И се служите со нив за да отворите <coughs> простор <coughs> за другите фигури. Значи правите стратегија за да го нападнете непријателот. Често пати дел од таа стратегија е значи да жртвувате пиун, само за да го навлечете непријателот и да, да му средите некоја по-јака фигура. Во случајов, фарисеите го користат пиунот, че значи тоа е жената фатена во прелюба, за да го матираат кралот, царот, во овој случај ќе речем Исус. Значи да му ги соберат сите други поважни фигури и да го матираат. Крајната цел на шакот е да го матирате кралот, нели? Тоа беше крај на И сте победници. Значи, жената за фриксеите бил обичен пиун, кој што ќе го жртвуваат без проблем. Вопшто око нема да им треба. Но, за кралот, жената во случајот не е пиун. Туку е кралица. Вистинска кралица. Нешто што е највредно од сите фигури. Знаете кралицата како, што, што се може да прави, значи, може и косо да оди, може и право, може колку сака полиња, значи. Тоа е кралицата. Највредната фигура. А зошто го велам ова? Затоа што она што ќе го направи Исус, во оваа ситуација е Евангелието, буквално. И ова е ситуација кога таков силен пресврт ќе се случи кај оваа жена, да таа стане после најверниот негов следбеник од, ова, ова, од оваква ситуација. И зарем ние не сме сите толку многу вредни во неговите очи? Може би за тие трујачите, за оние кои што прават замки, сплетки за да ве уништат и вас, а и, а и Бога, значи буквално малаат на Бога, сте пион, обичен пион, меѓутоа за Господа сте кралица, сте крал. Односто сте, сте многу вредни. А за тоа колку сме вредни, Исус тоа највеќе го покажал на, на Голгота. Го дал животот значи, за секој од нас. И се стрелен Вајд вели, дури и само за еден би го направил истото тоа. Само за еден. Замисли си колко сте вредни во неговите очи. Дури и во ситуација како ваквата, ваква ситуација, пазите, отворен греф, буквално сте фатени на дело. И сега видите ја постапката Исусова, видите ја постапката на така наречените мислам, побожни, свет си сметале во тоа време. Фарисеите. Ако некој требало да, да биде спасен, тогаш биле фарисеите, кој друг? <clears throat> значи, жената во овој случај за Исуса представува вистинска кралица. А сите овие спремни со камењата во раце. И само чекаат на одговор. Што ќе каже Исус? Тој ништо не им кажа на почетокот се наведнал, значи ги игнорирал. Наведом ги игнорира воопшто нивните прашања, се наведнал и почнал да пишува вели со прстот по земјата. Божиот прст, сетете се на таа проповед малку. Но, бидејќи и натаму го прашува, запнален, нивна главна цел е да го фатат Исус, да, да, да слушнат зборот до Исуса, за да го фатат во замката. Го прашува и понатаму, се исправи им рече. Значи, престана да пишува, се исправи им рече. Кој е од вас безгрешен, нека прв фрли камен врз неа. Че значи, темата ја наслови кој прв ке фрли камен. Се дали го сваке тој стих? Кој од вас е безгрешен? Прв нека фрли камен. Значи, кој од нас може да фрла камења? Па не дај Боже, поготово во црква, во храмот. Колку сме ништожни, колку сме никакви, а често пати се случува да фрчат камење како што реков, во црква, мигу нас. Кој од нас е безгрешен за да го прави тоа? Кој има право воопшто? Во ситуацијава кој има право единствен, кој што има право да ја каменува оваа жена? Кој што заслужува смрт? Како што сите ние сме сгрешиле, Римјаните 3.23 вели, сите сгрешивме и изгубивме славата Божија и сите ние заслужуваме смрт. Сите ние имаме толкав долг кој што не можеме да го исплатиме никако. Како грчка. <clears throat> значи, единствениот оној кој што можел, значи, да земе дел од тие камења што биле таму, тоа било Исус. Можел да ја каменува. Дали Исус го сторил тоа? Пасите станува збор за отворен греф. На дело фатен. Кој од вас е безгрешен, нека прв фрли камен врз неа. И повторно прашањето, кој од нас прв ќе фрли камен? И пак се наведно. Само тоа прашање пак се наведно и пишуваше по земјата. И можеме тука да нагајаме, меѓутоа нема потреба да нагајаме. И сите други коментари од прилика кажуваат, коментатори кажуваат дека или ги пишувал нивните имења поврзани со некои нивни греови и така натаму, како и да е, ги пишувал нивните тајни греови. Така вели Стрален Вајт. Немаме потреба да се сомневаме во тоа. И факт е дека тоа е она што ги погодило нив И тие кои го чуја тоа, и пред се кои го видоа тоа, <laughs> пишуваното, напишаното, бидеќи совеста ги убеди, излегуваа еден по еден, почнувајќи од најстарите до последните. Не знам зашто од најстарите, веројатно, може Исус почнал прво со гревови. Или пак знаете, најстар, највеќе гревови. Така. Така, значи сепак старите да биле, да, имале почитување. И Исус остана сам со жената која стоеше на среде. Кој можеше да фрли камен во оваа ситуација? Никој. А пак ќе кажам, колку знаеме ние да бидеме ништожни и колку знаеме често пати се факеме за вакви нешта. Знаете што всушност правиме? А, да се подсетиме на онаа тема која што ја држев, со каква мерка мериме. Сикавате на таа тема? Матеј седма глава, што вели? Со каков суд судите, со таков ќе ви се суди. Со каква мерка мери, со таква ќе ви се мери. Значи, со овој камен поглава. Страшна работа, страшна работа која што наистина треба да не замисли. Значи, ова што го зборуваме, треба да не замисли во кој, која група сме. Дали сме, ако сме на место на жената, фатена во прелюбов, во отворен греф, тогаш се знае која е постапката. Покајте се. Исус е тука, Исус е милостив, премногу милостив, не се факја за камен, иако единствениот е тој кој што може да се фати да ја камен. не тој тоа нема да го стори. Затоа што Ајде да се подсетиме малку, Јован 3.16 и 17, познатите стикови. Зошто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот, зошто Бог не го испрати својот син, значи Исуса Христа во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. И отворите во Римјаните 8 глава. Ови се исто прекрасни стикови. 8 глава Римјаните од 31 стих. И така, што да речеме на ова? Што да речеме сите ние, грешници, на ова? А ако е Бог за нас, на наша страна, кој ќе биде против нас? Оној кој го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како неке ни подари се друго со него? Кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог ли кој ги оправдува? Бог ги оправдува, ги обвинува. Ги обвинува оној другиот. Кој е оној кој ќе ги осуди? Христос Исус ли? Кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бога и кој се застапува за нас. Кој ќе ги осуди? Кој ќе не осуди? Исус, кој што умре за нас. Па ако требаше Исус да не осуди, Бог да не осуди, немаше потреба Исус да доаѓе и да умре на крст. Тој тоа го направи за да не спаси, за да не оправда. И не само тоа, туку и воскресна, поуште и знаеме се наоѓа во небесното светилиште и се застапува за нас. Хвала му на Господа што имаме еден ваков Бог. Ако е тој со нас, кој може да биде против нас? Нека се собират сите со еден куп камења. Целта Господова е да го спаси грешникот. Меѓутоа, кажав, ние како луѓе сме слаби, ние често пати, место да го мразиме греот, ние го мразиме грешникот. И јас ќе кажам, веројатно, главната причина е за тоа што, за тоа што ние го сакаме греот. Памаваме погрешникот. И жално е кога тоа поготово се случува во храмот, односно во самата црква. И да се навратиме сега повторно во значи, Јован 8 глава. Забележите, Исус остана сам со жената. За две работи фарисеите овде биле во право, че биле во право дека еден грешник заслужува смрт, тоа ние сите го знае. И биле во право и за ова нешто, дека еден ваков грешник, кој што отворено греши, единствено каде можете да го доведете е кај Исуса. Единствено таму му е спасот. Единствено таму има шанси да да се спаси. А нека и било кој од нас, кога нам би ни дале, да би ни, би ни го дале судот во наши раце, ние, тогаш, камењата, што друго. Исус остане сам со жената која стоеше на среде. Никој веќе нема. Исус се исправи и рече, жено, каде се? Каде се оние кои што те обвинува? Ние дали не те осуди? Таа одговори, ни еден Господи. Исус се рече, ова е убавината на Евангелијата, без овој дел. Ни јас не те осудувам и не застанува тука, прика вели, оди си и од сега не греши веќе. Како можел, на кој начин можел Исус да ја прости од оваа жена? Па нели грешникот заслужува смрт? Таа заслужува според Мојсиот закон каменување. Затоа што тој известно време после тоа ќе умре на крстот И како и сите наши гревови ќе го земе и незиниот грев, незината вина врз себе. И ќе умре за незиниот грев. Значи правдата е задоволена, но и грешникот спасен, помилуван. Тоа е вината на Евангелијата. И не само тоа, внимавајте овој дел кој што често пати а, а, членови на други верски заедници го испуштаат. Чи значи, ни јас не те осудувам. Ова е оправданието оправдувањето за очигледното кајање на жената, но не застанува овде. Оди и од сега не греши веки. Милоста те нагони да всушност ова е вистинско покајање. Вистинско покајање не е само на простиве. Вистинското покајање е и оставање на гревот. Тоа е вистинско покајање. А милоста е толку силна да не само што ќе ти прости, Пазите, пак, пак повторувам, станува збор за отворен греф. Жената е фатена на дело. Милоста е многу посилна од било кој греф. Не знам колкавна е. Ос, а, нормално, единствен греф кој што Бог не може да го прости, оно е за кој што нема кајан. Ако не се покајате, не може да ви прости. Да го признаете нормално. Милоста е толку голема, многу поголема од било кој греф, не само за да ви прости, туку и да ви даде сила да понатаму одите во еден победоносен значи, живот, христијански живот, без греш, без греф. Па дури и тогаш, ако се случи да паднеме, како што вели Прво Јованово, ние имаме застапник на немото, за кого читавме, кој што е на наша страна. Многу нешта може да се научат од овој настан, Но она што, може би, највеќе сакав да го потенцираме токму оној дел. Исус вели, кој од вас е безгрешен, прв нека фрли камен. Овде треба често пати кога знае да не удри гордоста во глава и да се фатиме за, за вакви нешта, да се запрашеме дали јас сум тој кој што сум безгрешниот, јас можам да мавам сега со по братот и по сестрата, без оглед. Ајде, ние каков отворен грев бе, ние за најглупо, нај, најмали ситници глупости се факиме, па, па, па користиме камења. Да маваме еден по друг. А камо ли за ваква ситуација? Запрашайте се, <laughs> дали сакаме да бидеме како фарисеите или да бидеме како Исуса? И на кој начин му правиме чест на Господа и ја браниме неговата чест, неговиот карактер, на кој начин му правиме кеф и чест на другиот, на обвинувачот на нашите браќа, што вели тамо во откровение, што е наречен гјаволот. Значи, една голема полука за сите нас. На сите нас Бог толку многу ни простил и тоа е она што треба и да не поведе, како што и Марија Магдалена ќе ја поведе подосна да има таков силен израз на љубов кон својот спасител и да биде таа кој што прва ќе биде покрај него на крстот, прва ќе биде покрај него покрај гробот и ќе биде онаа кој што верно ќе продолжи да го следи понатаму. Тоа е само заради тоа што ја почувствувала таа своја грешност, значи прекумерно грешна се почувствувала, а ја сватила и големата милост и прошка Христова, што, она што тој го сторил, а можела да биде многу лесно, значи каменувана. Ако Се доека така не се почувствуваме, се доека тоа не го сватиме, наистина, за жал ке се користиме со камења често пати и ке се маваме еден со друг, и ке се огубиме времето, и ке се, едноставно, ке се повредуваме еден со друг. Нека му е слава на Господа што наистина е ваков, што имаме еден ваков Бог. Милостив и многу милостив. Бог кој што единствен може да земе и сега сите нас да не искаменува, <coughs> се извинувам, <coughs> но не го прави тоа, затоа што дојде и го прати својот син не за да не осуди, не за да не каменува, туку за да не спаси. Нека му е слава уште еднаш. Амин.